Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, mana dushanba kundagi darsimiz Allohning madadi bilan davom etib kelyapti. Darsimizning asosiy mavzusi tavhid asosiga qurilgan bo'ldi. Tavhid haqida darsimizda ishtirok etgan kishilar shu darsimizdan foydalanayotgan kishilar o'zlariga yarasha ma'lumotga ega bo'ldilar deb gumon qilamiz. Shu tavhid islomning asosi ekanligiga agar tavhiddan chetlangan holatda har qancha amal bo'lsa ham bu amalning e'tibori yo'q ekanligiga ilm qanoatan qanoatli qanoatlanarli darajada hosil bo'ldi. Darsimizda ishtirok etgan kishilar va shu darsimizdan foydalangan odamlarga. <clears throat> Bugungi darsimizni mavzusi agarchi jami madrasa masjidi avvalgi tunlarida dars qilib o'tilingan bo'lsa ham bu darslarni eshituvchi kishilarimiz bu darslarga tayyor bo'lmaganligi tarafidan hisobga olinib yengilroq suratda o'tilgan inshaalloh bugundan shu darsimizni kengroq suratda mana bu dushanba kungi darsni foydalangan kishilar o'ziga xos islom haqida ma'lumotga ega bo'lganliklarini hisobga olib shu dars mavzusini gunoh kabiralar darsini kengroq suratda inshaalloh o'rganamiz bu bu darsni mavzusini bugundan boshlanishligi o'z öz o'zidan bo'lgani yo'q ko'pchilik shu darsni talab qilishganligi, ba'zilar bo'lsa o'zimdan yozma ravishda shuni olib foydalansak degan narsalarni ko'p talab qilishligi natijasida shu darsni mavzusini bugundan inshaalloh necha kun davom etsa shuni Allohning madadi bilan davom ettiramiz. Undan tashqari ikkinchi bu darsning mavzusini bugundan boshlashligimizga sabab gunohi kabiralardan saqlanishlik mo'min odam uchun eng muhim ish bo'lmoqligi kerak. Chunki yaxshi amal qilishlikdan ilgari gunohi kabiralardan, ya'ni katta gunohlardan saqlanmasa, misoli shunga o'xshaydiki, bir odam mutlaqo yuvinmasdan turib, badani badbo'y, kir bo'la turib, yangi libos kiyganiga o'xshaydi. Shuning uchun ham avval gunohi kabiralardan tozalanmaslik bu tozalanmasdan turib boshqa amallarning qilishlikka harakat qilishligi uning hayotida bir muvozanatsiz bir holatni paydo qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashoblarni gunohi kabiralardan tozalanishlikka tozalanishlikka juda ko'p ehtimom berganlar. Inshaalloh darsimizning davom etgan kunlarida bu ehtimomni biz Qur'oni Karim qanchalik ehtimom berganligi va hadisi shariflar qanchalik ehtimom berganligini inshaalloh darsni o'rganuvchi kishilarimizga aniq bir ma'lum bo'lishligi mumkin. <clears throat> Gunoh kabiralar nimalar? Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida Rasululloh sallallohu alayhi va vasallam hadisi muboraklarida va salaf solihinlar tarafidan bo'lgan asarlarda ya'ni asar nima? Salaf solihinlar, sahobalar, tobiinlar tarafidan rivoyat qilingan narsalarda shu kitobulloh, sunnati Rasululloh va salafus solihinlardan rivoyat qilingan so'zlarda qaytarilgan ishlar gunoh kabiralardan o'rin oladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida gunoh kabiradan chetlangan kishilarga boshqa xatolarining kafforat qilishligiga kafil bo'ldi. Va boshqa gunohlardan ne kafforat qilishlikka kafil bo'lishligi bilan o'zini bilan kifoyalanmasdan ulug' dargoh, ya'ni jannatga olib kirishlikka kafil bo'ldi. Demak, bu kafolat Alloh tarafidan bo'lgan bu kafolat bizni gunoh kabiradan qanchalik ehtiyot bo'lishligimizga juda ham zarur ekanligiga dalolat qiladi. Astaizu billah in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum va nudkhilkum mudkhalan karima. Agar sizlar qaytarilingan gunohlarning ichidagi katta gunohlardan o'zinglarni chetga olsanglar Alloh aytyapti sizlarning sayyiat boshqa gunohinglarni kechiramiz va ulug' dargohga olib kiramiz deyapti bu albatta ulug' dargoh jannat alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini maqtadi Birinchi sifati gunoh kabiralardan chetlangan kishilar dedi. Alloh maqtagan bandalar Astagfiru billah والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون gunohlarning kattalaridan chetlangan kishilar Allohning maqtagan bandalari fohisha buzuq ishlardan o'zini chetga olganlar g'azablangan vaqtida g'azabi kelgan vaqtda kechirgan kishilar dedi boshqa oyatlarda yana والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة gunohlarning kattalaridan va buzuq ishlardan tiyilgan ishlar kishilarni Alloh maqtadi boshqa suralarda ham illallaman kichkina gunohlardan ijtinob qilolmasligini insonni tabiatini alloh taolo bayon qildi kullu ibn adama xattoun va khayrul xattoin at-tawwabun dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamni farzandi bo'ladigan bo'lsa ko'p xato qilib turadi xato qiluvchilarning ko'p xato qiluvchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilar dedi alloh taolo <coughs> demak kichkina gunohlardan bizning chetlana olmasligimizni Alloh subhanahu va taolo bildi. Va o'zining mag'firati keng bo'lgan zot ekanligini bayon qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam as-salavatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'a va ramazonu ila ramazon mukaffiratun lima baynahunna idza tunibatil kabair. 5 vaqt namoz va juma namozi kelasi jumagacha va ramazon oyi ramazon oyigacha bo'lgan shu o'rtada sodir bo'lgan gunohlarga bu uchov amal ya'ni besh vaqt namoz juma va hamda ramazon oyidagi ro'za tutishlik bular kafforat bo'ladi agar gunoh kabiralardan chetlatilsa gunoh kabiralardan chetlanmagan gunohi kabiraga kafforat bo'lmasligiga ishora bo'lyapti demak biz gunohi kabiralardan chetlanishlikka ma'murmiz bu hadis sharif va oyatlar bizga <coughs> gunoh kabiralarni birma bir bilmoqligimiz zarur ekanligiga dalolat qiladi gunoh kabiralar haqida ulamolar ba'zilar yettita gunoh kabira bor deyishdilar bunga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari yettita halok qiluvchi narsadan saqlaninglar chetlaninglar degan hadis sharifni dalil qilishdilar birinchisi ashirku billah va sihru va qatlu nafsi allati harramallohu illa bil haqq va aklu malil yatim va aklu riba va tavalli yawma zahf hadis sharif muttafaqun alayh imom buxoriy imom muslim rivoyat qilganlar va sunani abu dovudda va imom nasoiyni hadis to'plamlarida keltirilgan yettita halok qiluvchi narsadan chetlaninglar degan dedilarda birinchisi allohga shirk keltirish sehr va nohaq odam o'ldirish va yetimning molini yeyish <coughs> beshinchisi xo'rlik, ya'ni ribo yeyishlik, oltinchisi islom jihodi e'lon qilinganda bosh tortish, yettinchisi pokiza mu'mina buzuq ishlar nima ekanligini bilmaydigan mu'mina ayollarning sha'niga buzuq ish bilan tuhmat qilishlik. Alloh subhanahu va taolo o'zining dinida ayollarni qancha himoya qilganligiga shu hadis sharif dalolat qiladi kechirmaydigan katta gunohlar safida mana bu narsani zikr qilishligi o'zi kifoya qiladi inshaalloh bu gunoh kabiralarni o'rnida har bittasiga to'xtalib o'tiladi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlarki yettita deyishlikdan ko'ra yetmishtaga yaqinroqdir degan ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu hadis shariflari yettita deganlari asosiy kattalarini aytdilar Munoh kabiralar odatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan va'id bo'lgan so'zlar dunyoda had uriladigan jazolari bo'lgan gunohlar va egasiga qiluvchisiga la'nat e'lon qilingan gunohlar bu gunoh kabiralar jumlasidan hisoblanadi. ba'zi gunoh kabiralar ba'zilardan kattaroq ekanligiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis sharif dalolat qiladiki allohga shirk keltirishlikni gunohi kabiralarning ichidagi eng kattasi dedilar demak gunoh kabiralarning ichida kattaroq va undan ko'ra kichikroq o'zi lekin gunohi kabira bo'lsa ham katta gunoh bo'lsa ham boshqa gunoh shirkka nisbatan kichikroq bo'lgan gunohlar bor ekan chunki shirkni alloh subhanahu va taolo kechirmaydi alloh subhanahu va taolo shirkdan boshqa gunohni xohlasa kechiradi ammo shirkni hech qachon kechirmaydi birinchi gunoh kabira demak allohga shirk keltirishlik Allohga shirk keltirishlik Allohga o'xshash narsani qilishda va Allohdan boshqaga ibodat qilish. Xoh bu narsa tosh bo'lsin, xoh daraxt bo'lsin, xoh oftob, xoh oy, xoh payg'ambar, xoh shayx, xoh yulduz, xoh farishta, xoh boshqa narsalar bo'lsin. Tog'lar, buloqlar va hokazo bo'lsin. qays Allohdan boshqaga ibodatni burish shirkdir. Biz shu narsani bilmoqligimiz kerak. Shirk eng katta zulmdir. Inna shirka la zulmun azim. Alloh subhanahu va taolo Allohga sharik qilgan odamga jannatni harom qildi. Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhi jannata wa ma'wahu an-nar. Bu haqda oyatlar juda ko'pdir. Shuni bilamizki, Allohga shirk keltirib mushrik bo'lgan holatda o'lsa, jahannam ahlidan ekanligida shak shubha yo'q. Uning gunohi kechirilmaydi, abadiy jahannamda qoladi. Shu ham qat'iyki, Allohga bir kishi iymon keltirsa, mo'min bo'lib o'tsa dunyodan shirk keltirmagan holatda bu jannat ahli ekanligida ham shak shubha yo'q agarki gunohlariga yarasha kuyib bo'lsa ham jahannamda jannat jannat ahlidan bo'lishligida shak shubha yo'q rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana dalil aytdilarki ala kabair gunohlarning kattalarini kattasini bilan sizlarni xabardor qilaymi dedilar. uch bor aytdilar shu so'zni. Ashoblar aytishdilarki "Bala ya Rasululloh, albatta bizlarni xabardor qiling" deyishdilar Aytdilarki, "Al-ishroku billah Allohga shirk keltirish va uququl validayn ota-onaga osiy bo'lish" dedilar. Va kana muttakian shu so'zni aytganlarda yonboshlab turgandilar. Fajalasa to'satdan o'tirdilar-da, faqala ala va qawluz zur ana va shahadatu zur yolg'on so'z yolg'on guvohlik berish deb takrorlardilarda hatto bas qilsalar bo'lardi dedik rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga mushtoq bo'lgan sahobalar endi bas qilsalar bo'lardilar deydigan darajada ko'p takror qildilar chunki birovningga yolg'on guvohlik berishlik bilan birov qatl qilinishligi mumkin yoki birov o'zi mahbus bo'lib mazlum bo'lib qolib ketishligi ham mumkin Shirklarning ikkinchi turi borki, bu riyodir, birodarlar. Amallar bilan riyo qilishlik. Alloh subhanahu va taolo riyo amalini qabul qilmaydi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan va la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kim robbiga ro'baro' bo'lishlikni umid qilsa, solih amalni qilsin Rabbining ibodatiga birovni sharik qilmasin. Qur'oni Karim iborada juda daqiqdir. Ba'zi kishilarga birovni sharik qilmang desa, biz u zamoni jahiliyatdagi Makkadagi odamlar sharik qilayotgan toshlarni sharik qilayotganimiz yo'q biz. Biz avliyolarni yoyinki bir hurmatli ulug' odamlarni sharik qilyapmiz deydi. Ya'ni bizlarni yaqin qiladi deb e'tiqod qilyapmiz deydi. qur'oni karim vala yushrik bi ibadati robbihi ahada hech kimni deyapti demak har qanday ahad kalimasi jonlik mavjudotga insonlarga aytiladi. biror bir kishini sharik qilmasin robbiga ibodat qilishlikda Hadislarda bu shu oyatning tafsirida la yuroi bi amalihi ahadan o'zining amali bilan birovga riyo qilmasinga tafsir qilingan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iyyakum va shirkal asg'ar dedilar kichkina shirkdan o'zinglarni chetga olinglar dedilar qolu ya rasululloh va shirkul asg'ar kichkina shirk nima deb ashoblar so'rashdilar qola arriya. riya riyo dedilar alloh subhanahu va taolo bandalarga jazo bergan ho yaxshi yomon jazo bergan kunida mukofotlagan yo jazosini bergan kunda amallariga qarab mukofotlagan kunda riyo qilgan kishilarga xitob qiladi izhabu ilalladina kuntum turaunahum bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan Ahmad ibn Hanbal musnadlarda keltirganlar boringlar amalinglar bilan dunyoda riyo qilgan odamlarning oldiga shularni oldida shu qilgan amalinglarga mukofot bormikin qaraylarchi deydi alloh taolosi. rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadisi qudusiyda rivoyat qilindiki man amila amalan ashraka ma'i fihi ghayri fa huwa allazi fa huwa lillazi ashraka wa ana minhu bari'un imom muslim rivoyat qilganlar kim deydi alloh subhanahu va taolo biror amalda men bilan birga boshqani sharik qilsa u amal shu sharik qilganiga men undan bezorman deydi alloh Riyo amalidan Alloh bezor. Man samma'a sam'a Allohu bihi va man roya roya Allohu bihi. Kim sum'a birov eshitsin deyishlik. Kim birolar eshitsin deb amal qilsa, Alloh taolo birolar birovlar eshittiradi, unga mukofot bermaydi. Kim birolar ko'rsin desa, Alloh taolo shular ko'rsin deb Alloh subhanahu va taolo unga hech qanday mukofot bermaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ko'p ro'za tutuvchilar borki riyo bilan ro'za tutganligi uchun iymonan vahtisaban ro'za tutmaganligi uchun ro'zasidan topgan mazasi och yurishu chanqoqlik xolos bo'ladi ajr bo'lmaydi ko'p bedor bo'lib ibodat qiluvchilar borki ularning bedorligidan uyqusizlik topgan mazasi shu bo'ladi xolos ularga ajr bo'lmaydi riyo qilganligi uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu riyoga qattiq bir zarba berdilar ba'zilar hadis deyishadilar ammo ibn hajar asqaloniy o'zlarining kitoblarining zavojirlar keltirilgan bobida bu hukamolarni hakim odamlarning so'zi deyilgan hadis demaganlar riyo uchun amal qilayotgan odamning misoli birovlar eshitsin deb amal qilayotgan odamning misoli xuddi bir mablag' soladigan bir idishi borda odatda shuni odamlar ko'rganda mablag' ichida deb o'ylaydigan kis arab tilida katmoni borda shuni ichiga mayda toshlardan solgan ko'tarib bozorga kirib ketayotgan odamga o'xshaydi riyokor odamni misoli xuddi shunga o'xshaydi uni ko'tarib ketayotganligini odamlar juda katta mablag' bilan kirib ketyapti bozordan nihoyatda ko'p narsa sotib olishga qodir odam ekan deb hamma gapiradi chunki u ko'targan mablag' solinganadigan odatda idishda ko'p mol bilan ketyapti bozordan ko'p narsa sotib olishga qodir deydi lekin uning topgan mazasi shu odamlarni gapidan boshqa maza topolmaydi uni ichini ochganda bozorda biror unga shu toshni bering shunga o'xshagan sal hamma bitta kattaroq tosh bering shuni hammasiga desa ham tosh bermaydi unga hali bir narsa berishlik yoqda tursin xuddi misoli shunga o'xshaydiki odamlar ba'zi kishilar shuncha juda bu ajoyib bir amallik odam bu shunday ishlar qilayotgan odam degan odamlar borki ular oxirat bozoriga ketayotganda ko'p darajoti baland bo'lsa kerak deb yuraveradi borganda ichidan mayda tosh chiqadi xolos birodarlar biror narsa unga berilmaydi riyokor odamning amali topgan mazasi odamlarning so'zi bo'ladi xolos rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan adi ibn hotimi toiy roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki يؤمر بفئام أي جماعات من الناس يوم القيامة إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن يصرفوهم عنها فإنهم لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة وندامة ما رجع الأولون والآخرون بمثلها فيقولون ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب ما أعددت لأوليائك كان أخذنا علينا فيقول الله تعالى ذلك ما أردت بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilarki bir necha jamoalarga qiyomat kuni jannatga tarafga yurishlikka buyuriladi. Ular jannatga yaqin kelishganda, jannatning hidi burunlariga urganda, ular jannatning qasrlarini uzoqdan ko'rishganda va Alloh subhanahu va taolo jannat ahliga hozirlab qo'ygan mukofotlarni ko'rishganda ularga nido qilinadiki, bularni buringlar degan xitob bo'ladi. Ularni bu jannatda hech qanday nasibalari yo'q kishilar deyiladi. Ular hasrat nadomat bilan qaytishadi. hech bir kishi bunaqa hasrat bilan hayotda ham oxiratda ham ko'rmagan bir hasrat bilan qaytishadi shunda ular o'zi jahannamiy odamlar bo'ladi ular aytishadiki o'tga bizlar shu jannatni ko'rmasdan kirib ketganimizda yaxshi bo'lardi bunchalik azob tortmasdik deydi haqiqatda ham bir yaxshilikni ko'rib turib u nasib bo'lmasdan yomonlikka kirishlik u mutlaq yomonlikni o'ziga kirishlikdan ko'ra qattiqroqdir Shunda bular hayotdagi hadisning mazmuni shuki, qilgan riyolariga ular ham katta amallarni qilyapti degan so'zlarni mukofotiga shu katta joylarni, katta rohat joylarni ko'zlari bilan ko'rib, ammo haqiqatda azobga kirishliklari mana bu Alloh subhanahu va taologa qalblardan hech narsa bermaganligiga dalolat qiladigan hadis qudusiydir. odamlardan haybatlandinglaru mendan haybatlanmadinglar deydi alloh subhanahu va taolo odamlarni ulug'ladinglaru meni ulug'lamadinglar deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga bir kishi kelib so'radilarda man najot najot nimada dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alla tuhodi alloha Allohni aldayman deb harakat qilmasliging dedilar shunda kayfa Alloh?" ollohni qanday odam aldashga harakat qiladi qanday ollohni aldayman deydi birov deganlarda aytdilarki فإنه الشرك الأصغر وإن المرائي ينادى عليه يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء يا مرائي يا غادر يا فاجر يا خاسر ضل عملك وبطل أجرك فلا أجر لك عندنا اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع olloh rasuli buyurgan bir amalni qilib ollohni rizosidan boshqa narsani talab qilishliging ollohni aldashlikka harakat qilmoqliging dedilar riyodan saqlangin dedilar chunki bu kichkina shirkdir riyokor odamga qiyomat kuni xalqlar jamlangan o'rinda to'rtta ism bilan chaqiriladi ey riyokor ey xiyonatkor ey buzuq ey ziyonkor deb xitob qilinadi to'rtta nom bo'ladi amaling zoye bo'ldi ajring yo'qoldi sen senga bu yerda ajr yo'q deydi ajringni kimga qilgan bo'lsang shundan ol deydi mana hadis shariflarni ko'pida borki bir odam odamlar shunday desin deb bir amalni qilsa odamlar shunday degandan keyin uni mukofoti tomonda birodarlar odamlar deydi ho'p maqtadi bu ikkinchi xotam toy deb nomlarni oldi bo'ldida shu bilan ba'zi hakim odamlardan so'raldiki muxlis odam kim amalini xolis qiluvchi odam kim deyilganda javob bergan ekanlarki allazi yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi xatolarini qanday bekitsa yaxshiliklarini shunday bekitgan odam haqiqiy muxlis odam degan ekanlar amalini xolis qilyapman deb da'vo qilsa o'zicha shunday bo'ladi huzayl iyoz roziyallohu anhu bu kishi horun rashid davrida o'tgan ulug' kishilardan hisoblanadi bu kishidan so'ralgan ekan shu riyo nima deganda ixlos nima shirk nima degan savol qilganda bir ajib javob bergan ekanlar tarkul amali li ajli nasi riyaun degan ekanlar odamlar uchun odatda qilib yurgan amalini tark qilishlik riyo degan ekanlar odatda bir amalni qilib yurardingiz odamlar nima ekan shuni qilsam deb fikr bilan shu amalni qilmay qo'yishlik riyo degan ekanlar odamlar ko'rsin deb odamlar uchun amal qilishlik shirk degan ekan. Ixlos bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo ikkovidan ham seni salomat qilishligi, qoldirishligi. Ya'ni odamlar uchun odatda qilib yurgan amalni qilaverishlik va odamlar uchun biror bir amal qilmaslik mana bu ixlos degan ekan. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin Fuzayl ibn Iyozga. Bir ajib bir sharh qilganlar biz birodarlar riyo degan narsani u kishi shirk deyaptilar ba'zi vaqtda inson o'zining yaxshi bir amali bor uch to'rtta odamni deb turib shu amalni qilmaydi mana bu riyo degan ekanlar odatda qilib yurgan amalini qilaversin gunoh kabiralarning ikkinchisi nohaq odam o'ldirishlik alloh subhanahu va taolo ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما kim mo'min kishini qasd bilan o'ldirsa ya'ni qotil odamni qatl qiluvchi mo'minni o'ldirsa va shuni qasd bilan o'ldirsa uning jazosi jahannamdir. Jahannamda abadiy bo'ladi. Alloh unga g'azab qiladi. Alloh unga la'nat qiladi va unga katta azobni hozirlab qo'yadi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo o'zining pokiza bandalarini nohaq odam o'ldirmaydigan kishilar deb ko'p sifatlar qatorida mana bu sifatni ham aytib o'tdi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda nohaq odam o'ldirgan kishini yerda qasob ish qilgan odamni qasob bilan odam biror bir fasod sodir bo'lmasdan odamni qatl qilgan bo'lsa yo bo'lmasa ma'no shuki nohaq odam o'ldirgan man qotala nafsan bighayri nafsin, ya'ni qisosan odam o'ldiriladi. Bir odamni bir odam o'ldirgan bo'lsa, uni shariatning hukmi qasdan o'ldirgan bo'lsa, uni qisosan o'ldiriladi. Agar bir odamni nohaq o'ldirgan bo'lsa, go'yoki hamma odamlarni qatl qildi deb oyatda Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Va man ahyaha bir odamning nohaq o'limini himoya qilib qolsa, odamlarning hammasiga hayot bag'ishlagandek ajrga ega Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va idal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Maw'uda ya'ni tirik ko'mib o'ldirilgan qizni odatda ko'p qiz bola zamoni ilgarigi jahiliyatda ko'p qiz bolalarni tug'ilgan vaqtida tirik ko'mib yuborilgan. Mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo butun katta qiyomatning dahshatlik voqealari qatorida zikr qilyapti ya'ni qiz bolaning tirik ko'milib yuborilishligi uning ba'zilar bizga tiriklikka foydasi yo'q deb yo'inki oriyat qilib o'ldirib yuborganlarni qiyomat dahshatlari bu voqeani qiyomat dahshatlarining qatorida zikr qilyapti makki mukarramadagi rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelishliklaridan ilgari zamoni johiliyatda qizlar o'ldirilardi ammo inson nahotki o'zini farzandini ham shu darajada o'ldiriladimi ko'mib yuboradimi degan fikr tug'iladi lekin u vaqtda qizlar ko'milayotgan bo'lsa hozir o'g'il qiziga qaramasdan ko'mib ham hurmat qilmayapti balki axlatxonaga tashlab ketyapti mohirrog'i bo'lsa bo'lsa hojatxonaga tashlab yuboryapti mana bu islomning hayotdan jilishligi bilan har qanday madaniyat fazoga uchishlik foyda bermasligiga dalolat qiladi inson madaniyati insondagi ma'naviyatning o'sishligidir har qancha moddiy taraf rivojlanishligi bilan ma'naviyat ya'ni iymoniki ma'naviyatning o'sishligi asosiy sabab bo'lgan iymon islomida mana bu iymon islom bo'lmasligi bilan eng o'zining o'zining fikricha madaniy sanagan odamdan ham o'zining farzandini faqat o'ldirishligina emas balki yirtqich hayvon ham bajarolmaydigan ishni bajarishligi mumkinki hojatxonaga tashlab yuborishlik bo'lib ham ilgarigi johiliyatda bu narsani tirik holatda bo'lsa ham tuproqqa ko'mib bir tomonlama johiliy fikr bilan aytganimizda hurmatlab buning jasadini shunday ko'mib kelgan bo'lsa endi bo'lsa hojatxonaga tashlab u kim ona tashlabyuborishligi onaiki hayotda eng uning asosiy sifati o'zining farzandiga mehribonlik bilan mashhur bo'lgan onani bo'lib ham najas o'zining najasi qatorida tushayotgan joyga tashlab yuborishligi bu insonning naqadar bir islomdan uzoqlashgandan keyin vahshiy hayvondan ham o'tib ketishligiga dalolat qiladi Mana bu voqeani Alloh subhanahu va taolo islom kelib qizlarni tirik ko'milishligini qiyomatning qattiq dahshati qatorida bu dahshatli voqea yer kurrasining hammasini alangaga kirib tamomiy suvlarning yonib ketishligi qatorida zikr qilinishligi islom qanchalik tug'ilgan bolaga ota onasidan ham mehribon bo'lganligini alloh subhanahu va taolo mana bu mehrni o'zining islomini jo'natishligi bilan va rasululloh sollallohu alayhi vasallamni butun olamga rahmat qilib jo'natganligiga dalolat qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki agar ikkita musulmon takror ikkita musulmon qilichlari bilan ikkovining qo'lida qatlga sabab bo'ladigan asbob bilan ro'baro bo'lsa o'ldiruvchi va o'ldirilingan jahannam o'tida dedilar ya rasululloh hadal qotil balul maqtul ho'p bu qotilu haqiqatda jahannam o'tida bu maqtul nima uni aybi deganlarda aytdilarki bu ham sharigini o'ldirishga haris edida iloji bo'lganda bu o'ldirardi bu hadisdan biz shuni tushunaylikki agar o'rtadagi adovat sababi bilan qattiq bir biri bilan qarama qarshi bo'lib jang qilsa ya'ni urushsa yoyinki asabiyat bir tarafga tarafkashlik qilib yoyinki dunyo talab qilib yo raislik talab qilib yoyinki bir baland martabani talab qilib mana bunday bo'lgan vaqtda jang qilsa mana bu tarafda shu qotil bilan maqtul jahannam o'tida deydi tushunarlimi ammo masalan savol tushadiki zamoni saodatning oxirgi davrlarda ali ibn abi tolib roziyallohu anhu va ba'zi musulmonlar o'rtasidagi bo'lgan kelishmovchiliklar u xalifaga qarshi chiqishlik ishtihodi bilan bo'ldi. Bular unday narsa emas, birodarlar. Am tajovuz ammo lekin biz shuni tushunaylikki, tajovuzkorlik asosida bir odamga tajovuz qilsa, u o'zining mudofaa qilishlik maqsadida qatl sodir bo'lib qolsa, bu hozirga aytilingan gunohga kirmaydi. Chunki u mudofaa qilishligi kerak o'zini. Bir odam uni qatl qilaman dedi. Masalan, yo'l to'sar, qoti'ut tariq qaroqchi odam uni o'ldiraman deb to'sgan vaqtida o'zini mudofaa qilishligi, uni o'ldirishlikka bu haris emas. Lekin o'zining mudofaa qilishlikka haris bo'lib turgan holatda qatl sodir bo'lsa, bu javobgarlik bo'lmaydi. Chunki u yo'l to'sar o'zi tiyilishligi bilan bu o'zini yo'lida ravona bo'laveradi. uni hech qanday qatl qilishlikka halis bo'lmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom ummatiga nasihat qildilar mendan keyin bir birlaringlarni bo'yninglarga qilich bilan uradigan kofir bo'lib qaytib ketmanglar dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan boshqa hadisi muboraklarda yazalul abdu fi min dinihi lam yusib daman haroman banda o'zining dinidan juda erkinlik kenglikda davom etadi modomiki bir harom qonga qo'l uzatmagan bo'lsa deydi ya'ni birovni nohaq qonini to'kmagan bo'lsa dinidan erkinlikda davom etib boraveradi deydilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi hadislarida umum bashariyat o'rtasida birinchi hukm qilinadigan narsa qonlar haqida bo'ladi nohaq to'kilgan qonlar masalasi birinchi hal qilinadi laqatlu mu'minin a'zamu indallohi min zavali dunya dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bir mu'minni qatl qilinishligi Allohning huzurida dunyoni yo'qib ketganidan ko'ra kattaroq gunoh turadi dedi. dunyoni hammasi yo'qolib ketganligida ollohni huzurida bir mo'minni qatl qilinishlik qattiqroq kattaroq gunohdir mana yettita halok qiluvchi narsalardan ehtiyot bo'linglar degan narsaning bittasi nohaq odam o'ldirishligi avvalgi hadislarda aytilib o'tildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل bir kishi zulman qatl qilinadigan bo'lsa zulman o'ldirilgan bo'lsa odamning birinchi farzandiga shu gunohdan bir ulush borib turadi chunki birinchi marta odamni nohaq o'ldirgan shu kishi edi ya'ni odam alayhissalomni o'g'li hasad bilan bittalarni o'ldirib qo'ygan edi ana shu gunoh qiyomatgacha nohaq odam o'ldirilsa shunga bir gunoh ulush borib turaveradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخبر ذمة الله rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki islom hukmi barpo bo'lib turgan diyorda yashayotgan zimmiy ya'ni mushriklar borki shular alloh subhanahu va taoloning hukmi barpo bo'lib turgan diyorga ruxsat bilan so'rashsa ruxsat beriladi shu yerda yashashadi shuni muahid deyiladi ya'ni ahd berganki islomga zarar yetkazmayman deb ahd berganda shu yerda yashaydi o'zining aqidasi bilan yashayveradi o'zining shirki bilan yashaveradi. Iymonni qabul qilmagan o'zi. Mana bu Allohning zimma himoyasi, Rasulining himoyasida bo'ladi bular. Kim shunday himoya talab qilib ruxsat bilan kirgan mushrik bo'lsa ham, aqiq, ya'ni ahd berilgan, uningga zarar yetkazmaslikka ahd berilgan shu odamni qatl qilsa, Allohning himoyasini buzibdi. Allohning tarafidan bo'lgan bunga ahdni buzibdi jannatning hidini ham tatiyolmaydi jannatning hidi ellik yillik masofadan kelib turadi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam demak mo'min komil odamni qatl qilgan odamlar jannatning hidini tatiyolmasligida shak shubha yo'qdir من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله maktubun bayna aynayhi aysun min rahmatillahi taala. Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilgan. Avvalgi hadislar ham hammasi sihoh ustalarda keltirilgan hadislarni aytyapmiz, birodarlar. Kim bir musulmonning qatliga yordam bersa, yarimta so'z bilan, bitta so'z bilan emas. Ya'ni ba'zi so'z ishora qilib qo'yishligingiz, ko'zingizni qimillatib qo'yishligingiz ham birovning qatliga sabab bo'lib qolishi mumkin. bir odamni musulmon kishini qatl qilinishligiga sabab bo'ladigan ayg'oqchilik qilsa chaqinchilik qilsa va ham shunday zarar bo'ladigan musulmonni qatliga sabab bo'ladigan biror so'z bilan yo yozsa shunday bo'lsa alloh subhanahu va taologa ro'baru bo'lganda ollohning rahmatidan mahrum degan so'z peshonasiga urilgan holatda boradi shuning uchun inson o'limga rozi bo'lishlik kerakda bir musulmonning qatl bo'linishligiga sabab bo'ladigan so'zga o'tmaslik kerak birodarlar uchinchi gunoh kabiralardan sehrdir sehr bilan shug'ullangan odam kofir bo'lishligida shak shubha yo'q qur'oni karimda shaytonlar kofir bo'lishdi uning sababi odamlarga sehr o'rgatgan edi shayton malunning odamlarga sehr o'rgatishlikdagi maqsadi o'zi bilan jahannamda birga bo'lishligi uchungina o'rgatishlik rag'bati bo'lgan xolos hozirgi vaqtda mana sehr jumlalariga nimalar kirayotganligini ba'zi bayonlardan o'zinglar bilib olasizlar er kishini ayol kishidan jinsiy tiyilib qolishligiga harakat qilishlikka harakat qilayotgan odamlar sehr bilan shug'ullanayotgan odamlardir bir kishini ayoliga muhabbatli bo'lishlik uchun harakat qilayotgan kishilar ya'ni sehr uslubida uni nasihat boshqa uslubda emas birodarlar yoyinki uni yomon ko'rib qolishligi uchun bir yomon munosabat oilalarning buzil kishini er kishiga er kishini ayol kishiga muhabbatli bo'lishligiga nasihat qur'onning hukmlari hadislarning hukmlari bilan tushuntirib olishimiz kerak edi lekin unga noma'lum so'zlar bilan sehrgar deb ataladigan har xil zamonlarning e'tibori bilan istilohlar bilan ataladigan odamlarning oldiga borib har xil narsalar bilan shug'ullanayotgan odamlar sehrni oldiga borayotgan odamlardir islom hukmi barpo bo'lib turgan davrlarda sehrgarning haddi jazosi qatl bo'lgan birodarlar chunki allohga kofir bo'lgan odam hisoblangan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yettita halok qiluvchi narsalardan chetlaninglar degan so'zlarining yettita narsaning bittasi sehr dedilar umar ibn hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan vaqtlarda vafotlaridan bir yil ilgari farmon bergan ekanlar har bir sehrgar kishiyu sehrgar ayollarni qatl qilinglar degan ekanlar Alloh azza va jalla mana hadisi qudusiyda shunday dediki, la ilaha illa ana. Men yakka ma'budman dedi Alloh taolo. Laysa minni man sahar va la man sahar suhira lahu. Sihr qilgan odamlar mening rahmatimga hech qanday aloqasi yo'q. Rahmatimdan judo bo'lganlar dedi. va sehrlangan odamlar ham sehrni talab qilib borgan odamlar ham mening rahmatimga hech qanday aloqasi yo'q dedi ولا من تكهن ولا من تكهن له وتكهن له ولا من تطير ولا من تطير له folbinlik qilganlar folbinlarni oldiga borib folbinlik qildirilganlarning ham rahmatimga aloqasi yo'q deydi alloh taolo tatayyur shumlanganlar ham ali ibn abi tolib anhu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 3 toifa jannatga kirmaydi dedilar mudminu khamrin, mukkasidan ketib mast qiluvchi ichimlikni ichib yurgan to'xtamasdan ichadigan bu jannatga kirmaydi dedilar Qati'ur rahmin Alloh aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzgan ham jannatga kirmaydi dedilar va musaddiqun bis-sihr sehrni tasdiqlab yurgan odamlar ham jannatga kirmaydi dedilar. Ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnadlarida zikr qilganlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan hadisul marfuda rivoyat qilinadiki, ar-ruqa va-tamaimu va-tivalatu shirkun. Ruqya duoxonlik, tamoim, ya'ni ruqya duoxonlikni noma'lum narsalar bilan duoxonlik qilish. kitobi sunnatdagi ma'sur duolar bilan duo o'qishlik emas duoxonlikni kasb qilib noma'lum narsalar bilan xususan bo'lib ham umrida mustahab qilmagan odamlar hozir duoxon bo'lib ketgan birodarlar tamoim tumorlar va tivala shirk dedilar shunda tivala nima deb so'rashganlarida abdulloh ibn masud roziyallohu anhu javob bergan ekanlarki ayol kishini erga yaxshi ko'rsatishlik uchun qilinadigan amallar tevala degan ekanlar shirk degan ekanlar tamoim nima tumorlar biz ko'proq shuni eslatib qo'ymoqchimiz johil odamlar o'zlariga va farzandlariga va minadigan narsalariga osib olgan narsalar bu davo qilishadiki buni ko'zni tiyadi deb uni ichida nima bor birov bilmaydi bunga kim e'tiqod qiladigan bo'lsa shirk amalidir bu lekin ruqya duo o'qishlik qur'on bilan Allohning ismlari bilan bu narsa mumkin ruxsat bo'lgan narsadir nabiy sallallohu alayhi vasallam imom hasan va imom husayn radhiyallohu anhumoni ba'zi vaqtlarda duo o'qib qo'yadilar. mashhur mana o'qigan duolari uizukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytonin va hamma va min kulli aynin lammah dedilar. Ya'ni shu duo shaytondan va zarar kunanda narsalardan va yetadigan ba'zi bir ko'z hasad shunga o'xshagan narsalardan sizlarni Allohning yordami bilan panoh istayman deb duo qildilar. mana bu narsalar ma'sur duolar bilan va qur'on va qur'oni karimda kelgan duolar va qur'onning o'zi bilan va allohning isimlari bilan duo o'qishlik bu muboh ya'ni ruxsatdir to'rtinchi gunohi kabiralardan namozni tark qilishlikdir alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda o'zining marhamat qilgan bandalarni zikr qilgandan keyin ulardan kelgan qoldiqlarning yomon qoldiqlarini zikr qilganda ularning birinchi sifatini namozni zoyi qilganlar bo'ladi deb zikr qildi فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا bu yaxshi mening bandalarimdan keyin deydi alloh taolo bir qoldiqlar keldiki ular namozni zoyi qilgan va shahovatlarga ergashgan kishilar bular noto'g'ri yo'lga zalolatga ro'baru bo'lishadi magar tavba qilib iymon keltirib amali solih qilganlar bular mustasnodir deb alloh subhana va taolo yomon kimsalarning sifatlarini birinchisida namozni zoyi qilganlar deb namozni o'qimaganlar emas namozni zoyi qilganlar abdulloh ibn abbos shu oyatning tafsirida aytgan ekanlarki zoya qilishgan deganning ma'nosi butunlay tark qilishdi degani emas balki vaqtidan kechiktirishdi deganlar said ibn musayyab tobiinlarning imomi aytgan ekanlarki ألا يصلي الظهر حتى يأتي العصر ولا يصلي العصر إلى المغرب ولا يصلي المغرب إلى العشاء ولا يصلي العشاء إلى الفجر ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب وعده الله بغي وهو باد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه said musayyab tabiinlarning imomi bo'lgan bu kishi rahimahulloh aytadilarki bu zoya qilishni ma'nosi nima peshinda o'qimaydida to asr bo'lguncha o'qimay turaveradi asrni o'qimaydi to shom bo'lguncha shomni o'qimaydi to xufton bo'lguncha xuftonni o'qimaydi to ertalabki namozgacha ertalabki namozda ham kun chiqishini qarab turaveradi shungacha tahir qilaveradi kim shu holatda shu amalida davom etgan holatda o'lib ketsa tavba qilmasa alloh taolo g'ay g'ay bilan qo'rqitdi g'ay nima g'ayda aytgan ekanlarki jahannamdagi bir chuqurligi nihoyatda chuqur bo'lgan vodiy degan ekanlar u yerdagi bo'y nihoyatda badbo'y bo'lgan joydir degan ekan alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la avladukum an zikrillah va man yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun ey iymon keltirgan kishilar molinglar farzandinglar Allohni zikridan beparvo qilib qo'ymasin g'ofil qilib qo'ymasin kim bu ishni qilsa haqiqiy ziyonkorlar shular hayotini o'zini boy berganlar shular deyapti mufassirlar shu oyatning tafsirida Allohni zikri degan kalimani tafsirida besh vaqt namoz degan ekanlar qaysi bir odamni moli bilan baya oldi sotishi bilan mashg'ul bo'lib namozni o'qimay qolsa yoyinki ekinzoriga mashg'ul bo'lib turib namozdan beparvo bo'lib qolsa yo farzandlari bilan ovora bo'lib namozni vaqtidan tahir qilsa u ziyonkor bo'lishligida shak shubha yo'q degan ekanlar nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر qiyomat kuni birinchi bandani hisob qilinadigan amal namoz dedilar kim shu namozni o'nglansa najot topadi kim shu namoz imtihonidan o'tolmay qolsa uni ziyonkor bo'lishiga shak shubha yo'q dedilar ahli jahannamdan qiyomat kuni boshqalar so'raydi sizlarni bu saqar jahannamga jahannam o'tiga nima narsa tushirdi degan vaqtida birinchi sabab namoz o'qiyuvchilardan bo'lmabmiz deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki al ahdullazi baynana va baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafara biz bilan g'ayri dinlarning o'rtasidagi farq belgi namoz dedilar kim namozni tark qilsa kufr dedilar baynal abdi va baynal kufri tarkus solah bu ham shu mazmundagi hadis ikkov hadis sahih hadislardan imom buxoriyni rivoyatlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki Man fatathu salatul asri habita amaluhu. Kim asr namozi bir odam favt qilgan amallari habata bo'ladi dedilar. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan va najatan yawmal qiyamah ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف فقال عمر وقال عمر رضي الله عنه أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة kim namozni muhofaza qilib rioya qilsa namoz unga nur hujjat va qiyomat kuni najot bo'ladi dedilar kim namozni rioya qilmasa u namoz unga nur ham bo'lmaydi hujjat ham bo'lmaydi najot ham bo'lmaydi dedilar qiyomat kuni fir'avn bilan qorun bilan homon bilan ubay ibn eng katta mushriklar bilan birga bo'ladi dedilar ba'zi ulamolar shu hadisni sharhida namozni tark qiluvchi odam shu to'rovi bilan bo'ladi deganligini ma'nosi namozdan moli sababli mulki yo vazirligi yoinki savdosi sababli mashg'ul bo'ladi odam agar moli sababli mashg'ul bo'lib namoz o'qimay qo'ysa qorun moliga faxrlangan qorun bilan birga bo'ladi mulkiga aldanib mulkiga aldanib namozdan namozni tark qilsa fir'avn bashariyat tarixidagi eng katta zolim bilan birga bo'ladi o'zini vazirligi amaliga aldanib namozni tark qilgan bo'lsa homon bilan bo'ladi homon fir'avnning vaziri edi shu martaba amaliga aldanib namozni tark qilgan shunaqa ollohni ibodatini tark qilganlar bilan birga bo'ladi tijoratiga mashg'ul bo'lsa ubay halafki makkadagi eng katta savdogar bo'lgan kofirlarning savdogari bo'lgan mana shu bilan birga bo'ladi umar ibn hattob roziyallohu anhu aytgan ekanlarki mana bu o'qilgan so'zda namozni zoye qilgan odamning islomda ulushi yo'q degan ekanlar bu so'zni ba'zilar aytishadilarki umar ibn hattobga ertalabki namozniga hanjar urilgan vaqtda shu so'zni namozni davom ettiringlar dedilarda namozni zoya qilgan odamga islomda ulushi yo'q dedilar shu shu hanjar urilishi bilan jon taslim qilganlar shu vaqtda aytdilar birodarlar shirkdan keyingi eng katta gunoh namozni vaqtidan tahir qilishlik birodarlar shuning uchun bilib qo'ymoqligimiz kerak ayyub saxtiyoniy aytgan ekanlar shunga o'xshagan so'zni shunday shu so'zni ya'ni namozni tark qilgan odam iymonda bo'lmaydi degan so'zni aytgan ekanlar avn ibn abdillah aytgan ekanlarki qabrga kirishligi bilan birinchi namozidan so'raladi agar namozi to'g'ri bo'lib o'tsa undan keyingi amallarini tekshiriladi agar namoz o'tmasa undan keyin amaliga qaralmaydi shuning uchun namoz o'qimagan odamlar o'zining dadasiga tuyami molmi xohlagan qo'toslarni so'ysin uni hech qanday qabul qilmaydi qaralib ham qo'ymaydi u narsaga xotirjam bo'lsin ular namozga bolalarni buyurilishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki go'dak bolalarni namozga buyuringlar yetti yoshga yetganlarda dedilar namozni tark qiladigan bo'lsa o'n yoshda ham uni adablantirishlik uchun urib odob beringlar dedilar farzandinglarni avlod o'g'il qizlaringlarni hammasini namozga buyuringlar yetti yosh vaqtida o'nga kirgan vaqtda qattiq tadib berib uringlar dedilaro'rtalarini o'rtalarini o'n yoshga kirganda o'rindiqlarni alohida alohida qilib qo'yinglar tarbiya ya'ni yotar o'rindiqlarni alohida qilib qo'ymoqligimiz kerak hadis shariflarda mana namozni rioya qilinishlik haqida bo'lgan nihoyatda ko'p hadislar bu keltirilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashoblarga aytdilarki la shaqiyan va la mahruman ey olloh bizlarni ichimizda badbaxtlarni qo'ymagin mahrumlar qo'ymagin ya'ni bizni ichimizda badbaxt mahrumlar qilib qo'ymagin dedilar shunda atadruna mahrum badbaxt mahrum kim bilasizlarmi dedilar man huva ya rasululloh kim deganlarda tarikus solah namozni tark qiluvchi dedilar ya'ni baxtsiz va allohning rahmatidan mahrumdir dunyoning hamma ne'matini ne'mat deb atalgan dunyosi unda bo'lsa ham mahrumdir allohning rahmatidan namozni o'qishlikda birodarlar sajdalarni komil qilmaslik haqidagi dalolat qiluvchi hadislardan namozni xuddi qarg'a qon cho'qigandek namoz sajdalarda shunday qilish bu narsa shu rukularni komil qilmaslik sajdalarni komil qilmaslikka namozlardan beparvo bo'lgan namozxonlarning holiga voyl oyatini shunga tafsir qilingan ruku sujudlarni komil qilmagan namozxonlarning holiga voy bo'lsin degan imom buxoriy va imom muslimning jomiy sahiylarida abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda bir kishi masjidga kirdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu masjidda o'tiruvdilar u kishi namoz o'qidi keyin kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom berdi salomni javobini qaytardilarda bor qaytib namozni o'qib olgin chunki sen namoz o'qiganing yo'q dedilar qaytib namoz o'qidi xuddi avvalgi namozga o'xshagan keyin qaytib kelib salom berdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam salomga javob qildilar keyin yana aytdilarki borib qaytib namozni qaytarib o'qib ol namoz o'qiganim yo'q dedilar qaytib namoz o'qidi xuddi avvalgi o'qigandek keyin qaytib kelib yana salom berdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam salomga javob berdilar yana aytdilarki qaytib namoz o'qigin namoz o'qiganing yo'q deb uch marta aytdilar shunda uchinchisida sizni haq bilan jo'natgan zotga qasam ichib aytamanki yo rasululloh men bundan boshqa namoz o'qishni bilmayman o'rgating dedilar aytdilarki namozga tursang takbir aytgin allohu akbar deginda keyin o'zingga muyassar bo'lgan qur'on tilovat qilgin ruku qilgin rukuda juda xotirjam turgin keyin boshingni ko'targin keyin tikka turib mo'tadil bo'lib turgin keyin sajdaga borgin sajdada ham xotirjam sajda qilgin keyin sajda ikkita sajdani o'rtasida xotirjam turgin dedilar mana bu tadilul arkon deyiladi fuqarolarning emasda tadilul arkon mana shu hadisni hujjat qilib imom shofiy rahmatulloh alayh farz deydilar agar kimda kim shu tadilul arkonni itminon ya'ni xotirjamlik o'rtada qavmat jalsalarda bo'lmasa namozi namoz emas chunki namoz o'qiganing yo'q dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam namoz shuning uchun farzni bildiradi abu hanifa rahimaulloh aytadilarki komil namoz o'qiganing yo'q degan ma'noda olib ya'ni vojib deydilar vojib ya'ni agar tark qilsa gunohkor bo'ladigan eng yengil aytilingandek gunohkor bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng katta o'g'ri namozda o'g'risi dedilar shunda namozdan qanaqa qilib o'g'irlik qiladi rukuni ham komil qilmaydi sajdani ham komil qilmaydi qiroatni ham chala o'qiydi komil qilmaydi mana bu eng katta o'g'ri dedilar salmon forsiy roziyallohu anhu degan ekanlar namoz bir o'lchov kim bu o'lchovni komil qilsa unga ham komil beriladi kim yengil o'lchovni yengil bersa ibodatni yengil qilsa mutaffifin yengil beruvchilar haqida nima deganligini olloh nima deganligini o'zinglar bilasizlar ana qur'onda alloh taolo vayl e'lon qildi o'lchovda yengil qiluvchilarni holiga voy dedi mana bu namozni o'lchovidan yengil o'qishlik holiga boy ekan mana bu salmoni forsiyni tafsirlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishini namoz o'qiyotganligini ko'rdi ya'ni rukuni ham komil qilmaydi sajdani ham komil qilmaydi bu e, huzayfat yamoniy roziyallohu anhu ko'rdilar huzayfat yamoniy aytdilarki namoz o'qiding agar shu namoz o'qishing bilan o'lib ketsang muhammad alayhissalomni yo'lidan boshqa yo'lda o'lasan dedilar mana bu narsa bilib qo'ymoqligimiz kerak namozni jamoat bilan o'qishlik qodir bo'lib turib namozni jamoat bilan o'qishlik juda zarurdir agar qodir bo'lmasa u mustasno ammo qodir bo'lib turib jamoat bilan o'qimagan odamlarning haqida juda qattiq bir gap bordir birinchi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana hadis sharifni hammalarga o'qib berganmiz mazmunini aytamiz aytdilarki bir ba'zida qasd qilgim keladi namozga buyursam namozga iqoma aytilsa bir kishini buyursamki namoz odamlarga imom bo'lib bersa keyin men bilan birga bir necha odamlarni olib yursam ular o'tin terib kelishsa namozga hozir bo'lmagan odamlarni orqada tekshirib turib uylarini yondirib yuborsam degan ekanlar demak bu jamoatdan qolganlarni haqida shunchalik qattiq gapirdilar imom muslimni jomi sahihlarida bir kishi amo kishi nabiy sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi meni masjidga yetalab olib boradigan kishim yo'q nabiy sollallohu alayhi vasallamdan shu so'zni aytib menga bir uyimda namoz o'qishga ruxsat bersangiz dedi shunda ruxsat berdilar keyin burilib qaytib ketayotganda aytdiki chaqirdilar namozga bo'lgan ozonni eshitasanmi dedilar ha eshitaman unday bo'lsa faajib senga ruxsat berolmayman chaqiruvga ijobat qilgin dedilar abdul amr ibn ummi maktum mana bu sahobalardan bu kishi ham ko'zlari amo bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib yo rasululloh juda hasharotlar yirtqichlar madinada ko'p atrofda meni ko'zim chola ko'radi borirul basar amo bo'lmaganlari chola ko'rgan uyim uzoq yetalovchim boru hech menga itoat qilavermaydi doim yetalab olib borishga malol kelib unamaydi menga ruxsat berasizmi uyda o'qishlikka deganlarda ozonni eshitasanmi dedilar nidoni eshitasanmi dedilar ha deganlarda unday bo'lsa sen nidoga ijobat qil men senga ruxsat topib berolmayman dedilar abu hurayra roziyallohu anhu aytgan ekanlarki odam farzandining qulog'iga qo'rg'oshim erigan qo'rg'oshimni quyilishligi ozonni eshitib turib ijobat qilmaganligidan ko'ra yaxshiroq degan ekanlar uzrga qo'rquv va kasallikni uzr deyilgan ekan qo'rquv ya'ni biror bir uni boshiga bir musibat shunaqa tushib qo'rquv bo'lib qolgan eng mana abdulloh ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharif bu kishidan asar hadis masu asar من سره أن يلقى الله غدا مسلما يعني يوم القيامة فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن kim allohga musulmon bo'lib ro'baru bo'lishlik uni quvontirsa bu besh vaqt namozni rioya qilsin payg'ambarilarga alloh taolo hidoyat yo'llarini tuzib berdi va huda hidoyat yo'llaridandir bu jamoat bilan namoz o'qishlik agar sizlar uylarda namoz o'qisanglar xuddi mana bu uyda namoz o'qiyotgan odamlarga o'xshagan payg'ambarilarni sunnatini tashlagan bo'lsanglar bo'lasizlar payg'ambarilarni sunnatini tashlasanglar adashasizlar men shunday davrlarda yashadimki jamoatdan qolgan kishilarni aniq munofiq degan odamlar qolgan edi dedilar ba'zi kishilarni ikkita oyog'i yurmaganligidan sudrab oyog'i yerni chizib kelardi jamoatga to safga kelguncha shunday qilinardi jamoat namozda hozir bo'lishi uchun shunchalik nima bo'lgan degan ekanlar rabi rabi ibn haysan allohni rahmati bo'lsin bu kishining bir tarafi ishlamay qoldi namozga chiqardilar ikkita tayoq bilan chiqardilar shunda aytdilarki yo abu muhammad sizga uyingizda namoz o'qishlikka ruxsat bo'ldiyu ma'zursizu deganlarda to'g'ri men ma'zurman gapinglar to'g'ri lekin muazzinni namozga kel degan so'zini najotga kel degan so'zini eshitganimdan keyin hech chidolmayapman degan ekanlar xuddi najotga bormayotganga o'xshagan bo'lib qolyapman degan ekanlar keng ijobat qilishga qodir bo'lsak sudralib bo'lib ham shuni habvan ya'ni sudralib emaklab bo'lsa ham shunga qodir bo'lgan odam qilsin shu ishni degan ekanlar hotimul ason rahmatulloh alayh bu kishi aytadilarki jamoat namozi bir bor mendan pavt bo'ldi degan ekanlar abu ishoq al buxoriy jamoatdan qolganligimni eshitib menga ta'ziya bildirgani keldi dedilar agar mening farzandim o'lganda o'n minglab odatdan ko'ra ko'p odam kelib ta'ziya bildirardi chunki odamlar dinni musibati odamlarda e'tiborsiz bo'lib qoldi shuning uchun meniga bo'lgan bu musibatni hech kim tasalli bermadi dedilar faqat abu ishoq al buxoriy shu kishi tasalli berib keldi dedilar ba'zi salaf solihinlar aytishgan ekanlarki biror kishidan jamoat namozi paltogan bo'lsa bilingki shu odam bir gunoh ish qilgan shuning uchun paltogan degan ekanlar ibn umar rivoyat qiladilarki kim abdulloh ibn umar roziyallohu anhu umar ibn hattobni o'g'illari umar ibn hattob bir kuni bir bog'lariga chiqdilar bog'lariga chiqib qaytib keldilarda masjidga kelsalar asr namozi o'qil bo'lgan ekan shunda umar ibn hattob aytgan ekanlar inna lillah va inna ilayhi rojiun degan ekanlar musibat vaqtida aytadigan so'zni aytgan ekanlar jamoat bilan asr namozi mendan favt bo'ldi guvoh qilaman sizlarni shu bo'stonim bog'im hammasi miskinlarga sadaqa shu qilgan umarning gunohiga kafforat bo'lsin degan ekanlar mana umar ibn hattob roziyallohu anhuning o'zlarining shaxsiy bir holatlaridagi tutgan amallari mana bu haqda ekan kechqurungi xuftan namozi bilan ertalabki namozga hozir bo'lishlikka ehtimol ziyodaroq bo'lishi kerak chunki bu ikkita namoz munofiqlarga og'ir deyilgan hadis kitoblarda kim xuftan namozi bilan ertalabki namozga og'irlashayotgan bo'lsa bilsinki munofiqlik qalbiga kirib kelayotganligini ubaydulloh ibn umar al qaloriy roziyallohu anhu aytgan ekanlarki jamoat bilan xufton namozi mendan hech pavt bo'lmagan edi degan bir kun bir kechada mehmon kelib qoldi shu sabab bilan mashg'ul bo'lib xufton namozi mendan pavt bo'ldi namozni basra shahrida yashaganlar bu kishi obayd roziyallohu anhu bu kishi nihoyatda katta kishilardan hisoblanadi abu ubayd ya'ni bu kishini dadalari nihoyatda katta kishi bo'lganlar bu kishidan ham u kishini oyatida shu oyatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shovqin qilib chaqirishlikni o'rniga eshikni tagida turib sabr qilganda o'zlari chiqquncha kutishganda yaxshi bo'lardi degan oyatni shu hayotlarda tadbiq qilgan ekanlarki abu ubayd tobiinlardan bu kishi umrlarini oxirlarigacha bir olimni uyini chaqirmagan ekanlar ishlari bo'lsa shu eshikni tagida turar ekanlar chiqquncha kitobni turar ekanlar shuni olimlarga ham tadbiq qilgan ekanlar shunday taqvodor kishi bo'lganlar shu kishini abu ubayd ya'ni ubaydulloh bu kishi o'g'illari shu kishini xufton namozi pavt bo'ldi deydilar basrada yashaganlar basrani hamma masjidiga borib keldim xufton namozi farz bo'lganligidan jamoatni istayapti birontasi tahir qilib o'qigan bo'lsa shu yerda jamoat bilan o'qiyman dedi odamlar hammasi o'qib o'tdi masjidlar bekilgan uyimga qaytib keldim shu hadis esimga keldi jamoat bilan o'qilgan namoz yakka o'qilgan namozdan yigirma yetti barobar degan so'zni esimga keldimda xuftonni yigirma yetti barobar o'qidim dedilar yigirma yetti marta o'qidim dedilar keyin uxladim shunda tush ko'rib qoldimki go'yo men bir otda otliqlar odamlar bilan birga musobaqa o'ynab ketyapman men ham otimni shunaqa choptiryapman ularga yetishlik uchun hech yetishlikni iloji bo'lmayapti shunda bittalari qarab otingni ko'p qiynaverma hargiz bizga yetolmaysan dedi men aytdim nima uchun desam biz jamoat bilan xufton o'qiganmiz kechqurungi namozni sen yolg'iz o'qigansan dedi o'ylandim juda g'amgin bo'lgan holatda uyg'ondim hayotlarda bir marta er kechqurungi shu isho namozini tark qilgan kishining mana ubaydulloh ibn amr umar al qavoriyni so'zlari shuning uchun biz jamoat bilan namoz o'qishlikni bu yerda qo'shib ketyapmiz albatta jamoat bilan namoz o'qishlikning suollar ko'payib ketmasligi uchun men javob qilib qo'yaman ba'zi kishilar savol qiladiki biz bir imomga iqtido qilsak hech bir sunnat amallarni birortasini qilmaydi balki qilmasligidan tashqari qilganda bilan jang qiladi bunday imomga iqtido qilib o'qishligimiz mumkinmi yoyinki biz uni alohida o'qisakmi albatta sunnatlar ravshan suratda xususan tadilul arkon tark bo'lgan imomga iqtido qilmaslikka harakat qilishlik kerak ammo jamoatsiz o'qishlikka men ruxsat berolmayman baribir qanday bo'lsa ham jamoat bilan o'qish kerak yana savol qilinadiki masalan hech qanday bir qiroati yo'q shunaqa imomlarga iqtido qilsak qanday bo'ladi qiroat durust bo'lmasa namoz durust bo'lmaydi birodarlar bu ba'zi suratlarda namoz buziladi uni ma'nosini bilib turgan kishilar biladi bunda iqtido qilmaydi lekin baribir jamoatsiz o'qishlikka men ruxsat berolmayman birodarlar mana savollarja ko'payibdi mayli savollar berilsinu lekin bir tomondan o'ylaylikki bu jamoat katta jamoat vaqt chegaralangan o'zimiz bu hozir biz buncha uzoq vaqt nima qilaversak bo'lmaydi hozirgi bizni gunoh kabiralar haqida bo'lgan darsimizni bir o'zimizga hazm qilaylik qani biz shulardan chetdamizmi yoyinki shuni ichida yuribmizmi bir tekshiraylik shuni mana bu bizni savolimizga sizlar javob beringlar meni savolim shu shu hozirgi o'qilgan gunohi kabiralarga biz qanaqa munosabatdamiz shuni bir misolimga bir o'zinglarcha bir hammanglar javob beringlar meni bitta savolim bor bunaqa ko'p savolim emas meni birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida men savol berayotgan odamlarni islomni o'rganishlik uchun harakat qilayotganligini qadrlayman vallohu alam shu qur'oni karimda yasalunaka sizdan savol qilishadi degan savol yigirma uchta degan gap bor vallohu alam men hozir hayolimda yo'q qur'oni karimda sizdan savol qilishadi degan yigirma uchta yigirma uchta savol qilishgan ekanlar yigirma uch yilda to'g'ri ba'zi qur'onda zikr qilinmagan hadislarda ham savollar bo'lgan lekin sahobalar savol qilishlikdan juda ham o'zlarini tiyishar ekanlar chunki zamon saodatdagi savolni bir qattiq bir holatga ham kelib qolishligi mumkinki vahiy vaqtida bir narsani halol haromligi hali bayon qilinmaganda ruxsat bo'lgandan keyin indamay ruxsatni qabul qilaverish kerak ko'p savol qilinsa harom qilinib qolsa u narsa man bo'lib qolar ekan shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam savolni xohlamas ekanlar qur'oni karimdan ey iymon keltirgan kishilar ko'p narsalar haqida savol qilavermanglar deganlar undan tashqari sahobalar kam savol qilishar ekanlarda sahrodan arablar kelib qolishini olsa xursand bo'lishar ekanlar nimaga ular hech narsani o'ylamasdan tikka turishib sahroda yurgan dovyurak hech unaqa rioya qilmasdan savol qilishar ekanlarki biz ham ko'p narsani bilib olamiz deb savol qilishar ekan xursand bo'lishar ekanlar mana qiz bir savollar meni qiynab qo'yadi birodarlar farzand o'g'il onaga ilm o'rgatsa bo'ladimi bu narsalarni savol bo'lmaslik kerakda ilmni kimdan bo'lsa o'rganamizda farzand qani endi bir onasiga ta'lim bersa bularni hamma bilishi kerak buni taloq haqida ko'p savollar bo'ladi bizni shu shariflarimiz eshitilsinki shunda taloq haqida sura baqarani tafsirida juda shu haqda mukammal so'zlarni aytib o'tganmiz Yana bir kishi musofirlar savol qildi. Musofir odam albatta farzlarni, 4 rakatli farzlarni 2 rakat o'qiydi. Agar 2 rakat o'qimasa, osiy bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Musofir haqidagi masalalar hammasi aytilingan, birodarlar. komil iymonli odam deb kimlarni aytiladi degan savol bo'lyapti bir odam iymon bir qalbdagi narsa buni biz ko'rolmaymiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir me'yor berdilarki bir odamni masjidga o'zini bog'lab turganligini ko'rsanglar iymonli kishi ekanligiga guvohlik beringlar dedilar va shu iymonni alomatlari amantu billahi va malaikatihi shu kalimalarga iymon keltirganligini o'zini oshkor qilgandan keyin iymonli kishi deymiz komil iymon deb iymonni butun tarmoqlarni hammasini bajargan odamni iymoni komil kishilardan deymiz bularni hammasini o'qiganmiz birodarlar o'zi ozgina darsimiz sal cho'zilibroq qoldi alloh subhanahu va taolo hammamizni ham hozirgi gunoh kabiralardan alloh saqlasin bemorlarga alloh shifo bersin alloh subhanahu va taolo ilm o'qiyotganlarga alloh ilm bersin shu haqda bir narsa aytmoqchimanki birodarlar mayli alloh taolo dardlarga shifo bersin ko'p odamlar qalbida erib dadalarini boshqalarni duo qiling deydilar biz hamma bemorlarni duo qilaylik minbar bir odamni xos duo qiladigan joy emas birodarlar bu yer agar shunaqa sahobalarni ichida ham mana shunaqa xat yozadigan kishi bo'lganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu ulug' etmasdi bu kishini hech qaysi bir haqlarni e'lon qilib yigirma uch yil muddatda hamma narsani hamma odam o'zini shaxsiy narsasini biz bemorlarni hammasini duo qilamiz mo'min kishilarni masalan ilm o'qiyotganlarni hammasini shaxsiy narsalar yozilmasin birodarlar oltmish birinchi dars